Podcast Prehľad s nadhľadom prináša najnovšie správy, rozhovory, postrehy a komentáre, ktoré nikde inde nemôžete počuť. My sme tu pre vás každý deň. Podcast Prehľad s nadhľadom prináša politolog bez diplomu. Pravdu vám nikto nevloží do mysle. Je to niečo, čo musíte objaviť sami. Vítajte v 298. vydaní podcastu. Píšte, zdieľajte, lajkujte, odoberajte, ale hlavne počúvajte, premyšľajte a hľadajte na YouTube pod názvom Politolog bez diplomu. Lea Lauková uverejnila na svojom FBčku toto. Progresívci sú nočná mora pre Slovensko. Keby bol Šimečka pri moci, Slovensko by nemalo žiadne vzťahy s Maďarskom. Navrhujú pozastavenie Benešových dekrétov a spochybňujú náš štát. Múdrosť vekov do úvodu To, že človek očakáva katastrofu, ešte neznamená, že je zbabelec. Jednoducho to môže byť realista, vedomý si toho, že štatistiky nepopustia. V úvode prinášam úvahu Antona Hrnka k odvolávaniu ministra dopravy Ráža. Nech to stojí, čo to stojí, alebo čím horšie, tým lepšie. Asi takto možno hodnotiť návrh najzvrhlejšieho politického subjektu na Slovensku na odvolanie Jozefa Ráža mladšieho z postu ministra dopravy Slovenskej republiky. Nie som človek, ktorý by potreboval niekomu lichotiť, ale pri všetkej úcte k ostatným, ako sú napríklad matadory politického e, života typu Roberta Kaliňáka musím konštatovať, že Jozef Ráž mladší je z môjho pohľadu najlepším ministrom súčasnej vlády. Pod jeho vedením sa konečne rezort rozhýbal zo spánku, alebo lepšie povedané z klinickej smrti, kam ho posunuli vlády Matoviča, Hegera a Ódora. Za ním sú skutočné výsledky. Je určite nepríjemné, keď sa vám v rezorte odohrajú dve vážne dopravné nehody. Je však evidentné, že v oboch prípadoch išlo o zlyhanie ľudského faktoru, teda prehliadnutie signalizácie rušňovodičom, a až v druhom rade išlo o technické nedostatky vo vybavení železníc. Je úplne zvrátené, keď hnutie, ktoré minulo stovky miliónov na svoje atomovky stiahnutím peňazí z rozpočtu železníc, Vinia dnes ministra z nedostatkov, ktoré sami zapričinili. Ale takto už je. Dnes netreba mať v kešeni žiaden program pre budúcnosť Slovenska, aby ste boli úspešní v očiach progresívnej časti slovenskej verejnosti. Stačí vám povedať, lebo Fico a máte o úspech postarané. Preto je odôvodnené aj odvolanie úspešného ministra je úspešný pri Ficovi, treba ho zlikvidovať. Toľko Úvaha Antona Hrnka. Poďme do Ázie, kde svetové tajné služby varia na ďalšom horáku iný guláš. Čína ostro odsúdila vyhlásenie japonskej premiérky Sanae Takaichiovej, ktoré naznačujú možnú vojenskú akciu Japonska voči Tajvanu ako nezodpovedné a šokujúce, označila ich za vážne porušenie medzinárodného práva a pohrozila vojenskou odvetou proti akejkoľvek agresii, informuje Euronews. Už keď som videl v televízii závery z inaugurácie novej japonskej premiérky a moderátor povedal, že na rozdiel od svojich predchodcov, táto má rada americkú hudbu a v zápätí ju navštívil Donald Trump, som pochopil, o čo CIA ide. Poďme ďalej. Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi vyhlásil, že Japonsko prekročilo červenú čiaru, potom ako jeho nová premiérka Sanae Takaichiová vyslovila komentára naznačujúce možnú vojenskú intervenciu voči Tajvanu. Čínsky šéf diplomacie odsúdil vyjadrenia japonskej premiérky, ktorá tvrdila, že čínska námorná blokáda alebo iné akcie voči Tajvanu môžu byť dôvodom pre vojenskú akciu Japonska a označil ich za nezodpovedné a šokujúce. Je šokujúce, že súčasní japonskí lídry verejne vyslali nesprávny signál o pokuse o vojenskú intervenciu v otázke Tajvanu. Povedali veci, ktoré nemali povedať a prekročili červenú čiaru, ktorú nemali prekročiť, uviedol Wang Yi v písomnom vyhlásení. Wang Yi, najvyšší čínsky predstaviteľ, ktorý sa doteraz vyjadril k napätiu, dodal, že Čína musí rozhodne reagovať na kroky Japonska a že všetky krajiny majú zodpovednosť zabrániť opätovnému vzostupu japonského militarizmu. Keď si to spočítame, teda Ukrajina, Palestína, Venezuela plus nepokoje v USA a v niektorých európskych krajinách a do toho nenápadné vyhlásenie straníkov progresívneho Slovenska, že by bolo dobré pozastaviť uplatňovanie Benešových dekrétov, to je nielen jasná správa pre OČTK na začatie konania proti PS, ale to všetko spolu sú signály ku vzniku veľkého svetového konfliktu, aký na našej planéte ešte nebol. Kto toto všetko plánuje? Nuž, my to nie sme, ale poďme ďalej. V poslednej dobe v každej televíznej debate počúvame jednak od účastníkov z opozičných strán, ale aj od redaktorov rovnaký narratív. Všetci dookola tvrdia, že Rus neskončí na Ukrajine, ale pôjde do celej Európy a možno až na kraj sveta a tomu treba zabrániť. Opäť sa stretávame s tým, že ak občan nechce ísť do vojny, tak vytvoríme atmosféru, že budeme napadnutí a potom sa občan rád dá naverbovať do armády, akože brániť vlast. A kto by ani potom nešiel a kecal by o dákom miery, ten pôjde do basy akože vlasti zradca. Jednoduché a účinné. Toto je Gebelsovský model. Áno, opakujem sa, ale asi musím, pretože opozícia straší, klame a šíri nenávisť. Ešte zacitujem Karola Lováša z jeho úvahy na FB. Počúvajte. PS by malo byť schopné osloviť Maďarov na južnom Slovensku aj inak ako otváraním tém, ktoré patria skôr do politickej výbavy extrémistov a populistov. Progresívci nie sú úplným politickým nováčikom, aby nevedeli, čím si slovensko-maďarské vzťahy prechádzali v 90. rokoch. Vrátiť ich do tohto obdobia nie je vôbec ťažké. Prvý krok progresívne Slovensko urobilo. Ďalšie by si malo odpustiť. V záujme minulosti, ale najmä budúcnosti. Viktor Orbán získal v predvolebnej kampani užitočného spojenca. Mňa veľmi zaujali tieto dve agentúrne správy. MI6 zbiera vydieracké dôkazy o podiele kievských pohlavárov, najmä Porošenka, Zelenského, na vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti, ktoré kievská chunta pácha. A niečo podobné z USA. Tam zase CIA vyšetruje zmiznutie 48 miliard dolárov a podozrivými sú zelený mužiček a pani Kalasová. No tak to je bomba, ale veď peniaze až na prvom mieste. Možno aj toto je dôvod, prečo musí zelený Führer podpísať dohodu o miery. Počúvajte, čo som našiel v hlavných správach. Korupčný škandál z Kieva v hodnote 100 miliónov dolárov okolo spoločnosti Energoatom môže siahať až do prezidentského centra moci, priamo k Zelenskému. Zatiaľ čo Západ sa snaží udržať túto záležitosť v rámci Ukrajiny, Moskva už do korupčnej siete zapojila mená z najvyšších európskych kruhov a áno aj samotnú predsedničku Európskej komisie Uršulu von der Leyenovu. Údajne vraj neexistujú žiadne dôkazy, ale existuje politické riziko, najmä ak zostanú otvorené peňažné kohútiky z Bruselu. Andrew Korybko, americký politológ žijúci v Moskve, tvrdí, že korupčná kauza okolo spoločnosti Energoatom v hodnote približne 100 miliónov dolárov nie je len ďalším ukrajinským škandálom, ale skôr potenciálnou krízou systému. Kľúčovým bodom príbehu sú machinácie v energetickom priemysle odhalené zo strany NABU. Blízky priateľ Zelenského Timur Mindič, najbližšie okolie tamojšieho prezidenta a skutočnosť, že toto všetko už nemožno zamiesť pod koberec s odkazmi na vojnu alebo ruský narratív. Dokonca aj v rámci Zelenského strany mnohí požadujú odstúpenie Andria Jermaka, šéfa prezidentského štábu. Korybko to podľa denníka Mandiner považuje za kľúčový bod, pretože Jermak je považovaný za skutočnú šedú eminenciu systému. Korybko pripomína, že pred niekoľkými týždňami veril, že škandál povedie na najvýš k reorganizácii vlády, ale teraz svoje tvrdenie zmenil. A teraz prichádza ďalšia bomba od demokratov. Tu je titulka. Šéf finančnej správy dal príkaz na lustrovanie rodiny Marty Šimečkovej. Podávame trestné oznámenie. Tak ma napadlo, že na čo vlastne slúži finančná správa a Prečo sa demokrati rozčelujú? Zlodej môže kričať chyťte zlodeja akoby nič, tak treba tú rodinu Šimečkovcov prešetriť alebo nie. Oni si urobili zo Slovenska dojnú kravu a my ich ani do basy nemôžeme posadiť. Tak na to by som sa teda pozrel. Mám tu ešte jednu úvahu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Plevíkovej. Počúvajte. Dnes som reagovala na pána poslanca Branislava Vanča za progresívne Slovensko, a upozornila na jeho nevhodné správanie, ktoré sa opakuje pravidelne počas ústavnoprávneho výboru. Správa sa častokrát arogantne neustále vyrušuje, nenecháva nikoho dohovoriť, skáče do reči, nerešpektuje predsedu výboru ani žiadne pravidlá a aby toho nebolo málo, keď sa pýta navrhovateľov otázky, ako by nechcel počuť ani odpovede a hneď do toho zasahuje a podsúva svoje myšlienky. On on a jeho názory. Že by klubový tréning PSK? Na výbore som pripomenula, aby v takýchto prípadoch predseda neváhal využiť aj možnosť vykázania, keď to inak nepôjde. Tak toto sa naozaj v mainstreame nedozviete, milí poslucháči. Dajme si ešte múdrosť na záver. Politika je vraj druhé najstaršie povolanie. Asi to bude pravda, <laughs> lebo je v nej veľa trikov, aké používa prvé najstaršie povolanie. Najnovšia agentúrna správa hovorí toto. Ukrajina a USA dosiahli zhodu na nových podmienkach mierovej zmluvy. Tak uvidíme, čo na to povie Moskva. Za mňa na dnes všetko, lúči sa Monika a Dušan, do počutia v piatok.